بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وأنا شين مجلس منفودكو شيكين لتافين معجم الفاظ الجرح والتعديل ودى منا شيكين ترجمانا ابن أبي حاتمكو mun tsaya ɗaiɗayin kan gaban da wato jerin kasabtuwa na jirah da ta'adil a gudun ibn abi hatim shi ne maratibul jirhi wa ta'adil inda bani abi hatim jerin giyar wato jirah da ta'adil a gudun ibn abi hatim wani aiki ne ya yi wato wani irin kasabtawa ya yi ga alfaz ɗin shi ko kuma ga maratib ɗin saboda ai alfazin da za a yi furuci su ne suke wakiltan maratib ɗin ko? yawwa malam ya ce rattaba ibn abi hatim rattaba ibn abi hatimin ruwatal athari ala darajat وقد تناول هذا في كتابيه الجرح في كتابيه الجرح والتعديل وتقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل رتب ابن أبي حاتم ابن أبي حاتم يجير رواة الآثار ما riwayan حديثي على درجات قدر جوجه على درجات wa qad tanawala hadha yayi magana akan wannan tanawala wato ya tinkare ta yayi bayani a kanta. wa qad tanawala hadha yayi bayani akan wannan fi kitabai alitafan sabiu sunan ɗayan aljarhu wa ta'dil dai kuma taqdimatul ma'rifa da kitabin jarh wa ta'dil wannan da muka ce kitabai aljarh wa ta'dil hada min hikaya Eh, mun faɗi sunan yadda take eh, to wa yarabnu abi hatimin anna bayana hadha tartibi min alwajib alayhi sai shi ibnu abi hatim ya ga bayanin waɗannan kasabtuwan da ya yi, ko kuma kasabtuwan da aka yi na mazajen nan wajibi ne a kansa dole ne ya bayyana ya gaya maka me yasa ne shi ya kasabta su haka لأن السبيل إلى معرفة شيء من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هو النقل والرواية سبيلا لأن السبيل سبيلا حنيا إلى معرفة شيء كسن ونعب من كتاب الله أتكين لتابين الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم دا سنة النبي هو النقل والرواية إتكي نقلت ودا رواية kaga duka abu ɗaya ne atfu tafsir ne na war riwaya wato abin da sa zai yi bayani akan jerin yace ce aito duk abin da ka zo ka ɗauka a cikin Kur'ani ko hadisi hanyar da za ka gano shi ka fahimce shi ita ce naqal ɗin. to tun da ya zama haka dole ne a jera su kuma a faɗi dalilin da ya sa an jera su haka warruwat su masu riwaya laisu bi mutasawina fi darajati tahammuli wal ada ba su zama daidai ba fa laisu bi mutasawina ba masu wato wato daidaita da juna ba fi darajati tahammuli wal ada gurin karatun hadisi da kuma karantar da ita bi haithu inda na'khudhu dinana min kulli wahidin minhum zamu karba sha'anin ko kuma ilimin addini mu daga kowane daya daga cikinsu. duna tamyizin bainahum ba tare da wato raba tsakaninsu ba bainahum wa ma'rifati darajatihim da sanin darajojin su yace ai wannan ba zai yi ba tunda dai a gurin su zamu karba dole mu san waɗannan abubuwa sannan wa bi hadha bayani a wannan bayanin ne na'rifu zamu gane man kana fi manzilati al-intiqadi wal jahabati wat tanqiri wal bahthi 'an rijali wal ma'rifati bihim na na'rifu za mu gano man kana wanda ya kasance fi manzilatil intiqad ya kai mataki na naqadi wal jahabazati hmm? haka ne ba saboda an dai kace wal jahabizati kaga wannan jihbi jihbizun mufrad ne jahabizatun jam'un shi ne al jahabazatu kaman ah, wato qatala qitalan muqatalatan haka ne ba in ka ce muqatilatan ismu fa'il ne muqatalatan wannan masdar ne ko yawa aljahabadatu aljahabadatu haka ne ba to in an ce aljihbizu kawai ka ce gwani الجه بضبه الجه بذو الجه بذو الخبير بغوامض الأمور عارف بتمييز الجيد من الرديء وان دينا دا سنية قولين بمبن تسكانين أبن دينا دا كاو دا مرا كاو الناقب الجه مفرد مفرد ناشي سنة جه بذ هكذا يباه جه بذن المفرد جهابذة وانا الجمع أما a nan wal manzilatal intiqa daraja na naqari wal jahabati da gonintaka gane wannan ba yawa ba yana nufin azatul mausufa ba yana nufin asifa ne gane wannan ba yawa watanqiri at-tanqir kuntana maganar sayyidina Umar da yayi mafarki yace ka ni ra'aytu Eh, mai yace ma naqara ne ba'irun naqrataini in ban manta ba haka ya fada dikun ne ko ba'irun ne da yace naqrataini to naqara naqara ayo gulimino hatta a ah, wannan التنقير na نعم wani ya ce bugawa ko faɗa mana an tun da dai kun ji kanuri menene da hausa kwallon yi dai na shaka gari to amma a nan wannan mun shiga logan ne amma shi a tankir din fassarar da aka yi saboda ma'auta abinda ya sa mana ya kawo da na logan akwai munasaba kyakkyawa tsakanin su saboda ai yanzu akwai wani sunsu ana ce mushi naqarul khashabi naqarul khashabi yanzu ka da google ma za ka samu shi kaga bakin shi nan da ita ne zai zo ya yi gida a jikin ice da baki fa kamar gatari bakin sai ya yi gida ya kula ta sai ya shiga to na na naqarul yan naqara na naqran to attan tanqiru aljarhu ne magana kan mazaji yi saboda yanzu an ce wani mutumin banza ba su yi shi tankir ba mun gane wannan yawwa shine abin da yake nufi fa manzilatul intiqadi wal jahabati wat tanqiri da magana akan siffofin mazajen kenan wal bahthi anir rijal da kuma bincike kan mazaje wal ma'rifati bihim da sani yanayin su kenan abinda wato malam yace da yin bayani akan akan su ne zamu gane wane ne wanda ya kai haka a cikin su da wanda yake baya da waɗannan da sauransu wa man kana adalan fi nafsihi sannan a haka ne zamu gane wanda yake adali a karan kanshi min ahli tathabbuti cikin waɗanda suke tabbatattu ne gurin riwaya fil hadithi at-tathabbutu fi riwaya ahli tathabbuti min ahli tathabbuti fi riwaya guri cikin masu tabbaci gurin riwaya kenan in za su ruwaito hadisi sai sun tabbatar cewa lalle wannan hadisin ya inganta tukun za su ruwaito wal lahu da kuma masu haddan hadisin wal itqani fihi da kuma kyautata kulan abin da suka yi ila akhir darajatir ruwati zuwa ga karshen daraja na masu riwaya kaga wannan abin da yasa yayi wannan tamhid din abin da yasa ya raba su tabaqat din abin da ya raba su maratib din shi yasa ne yayi wannan shimfidan Waƙar qad wada ibn abi hatim abi hatim ya aje gana nufin tanadawa wada ibn abi hatim fil martabati al-ula a martaba na farko ya aza as-sahaba da sahabbai ne ridwanullahi alaihi me yasa yace li annahum qad shahidu al-wahya wat-tanzil sun halarci saukan ayoyi daga watan alkur'ani al shahidul wahya sun halarci zamanin wahayi wa tanzil da saukanta wa arafa tafsira wa ta'wil kuma sun san tafsiri da tawil wannan atfu tafsir ne wa humul ladhina ikhtarahum azza wa jalla sune waɗanda Allah ya zabe su da suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wa sallama ga abota da manzon shi sallam wa nusratihi da kuma taimakonsa wa iqamati dinihi da kuma sayar da addininsa wa izhari haqqihi bayyana gaskiyansa faradihum faradiyahum lahu sahaba Allah ya yadda da su a matsayin sahabbai ga manzon Allah wa ja'alahum lana a'laman wa qudwa sai ya sanya su sun zama wato shugabanni gare mu kuma waɗanda za mu koyi da su alaman wa qudwata aga wannan siffan wato ta wanda yayi ga sahabbai ko kuma dalilin da yasa ya aje su a martaba na farko wa yadhkuru ibn abi hatim yana ambatawa annahum qamu bima aradahullahu ya yace su ɗannan sahabban abin da sa shi ya ajiye su a martaba na farko qamu bima Arada Allah sun aiwata wato sun aikata abin da Allah ya nufa abin da Allah madaukin sarki yace su yi aradahu min nusrati dini gurin wato taimakon addini wa izhari haqqihi da bayyana gaskiyanta haithu hafizu anhu sallallahu alaihi wasallama inda suka kula sun haddace daga manzon Allah wa atqanu kuma sun kyautata wata kula da abin da suka ji ma balaghahum min Allah azza wa jalla abin da ya isa gare su daga Allah subhanahu wataala wa ma sanna abin da manzon Allah ya sunnanta wa shar'a ya shar'anta wa hakama ya hukunta wa qada ya zartar Wannan da ba ya kwadaitarwa amara ya yi umurni wa naha kuma yi hani wa hadara ya haramtar kaga wannan duka wasu atufu tafsir ne itinab ne a cikin magana wa addaba ha at-ta'dibu addaba yu'addibu ta'diban menene zaka ce discipline yawwa wa mu'addaba wa'au zalika kullahu sun kula da dukkanin waɗannan abubuwan hai wa'au zalika kullahu sun kula da duk waɗannan abubuwan fa faqihu dini, din fa faqihu sun fahimci addini a cikin addinin sun yi wa addinin kyakkyawan fahimta wa alimu amrallahi wa nahyahu kuma sun san da kuma wato sanin yaqini umarnin da Allah ya yi da kuma hanin da ya yi Wa بما بينه رسوله رسول الله صلى الله عليه da kuma abinda manzon Allah yake nufi cikin abubuwan da ya bayyana wa mushahadatihim minhu tafsir alkitabi wa ta'wila kuma sun hadarci tafsirin da manzon Allah yayi wa alqur'ani da kuma tawilin da yayi wastinbatihim anhu kuma sun yi istinbatin wadannan kuma tare da manzon Allah sallallahu to kaga abin da yasa manzon Allah safin afwan shi ibnu abi hatim ya aza sahabbai a martaba ta farko kaga shi ya faɗi dalilin da yasa ya jera wato ajerin shi ya aje su a martaba na farko kaga wannan maratib ne sannan fil martabati thaniya a martaba ta biyu attabi'un ya aza tabi'ai ne li'an Allah azza wa jalla ikhtarahum li iqamati dini su haka Allah ya zaɓe su ne saboda su sayar da addinin sa wa ya kebance su bi hifzi fara'idihi wa hududihi ga kula da farillansa da kuma iyaka iyakan da Allah subhanahu wa ya iyaka ya iyaka haka ne ba wa amrihi wa nahyihi da umurnin da yayi da kuma hanin da yayi wa ahkamihi da hukunce hukuncin da Allah abin Allah subhanahu wa yayi wa sunani rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa atharihi da sunanin manzon Allah sallallahu alaihi sallam da kuma asar ɗinsa duka sunnonin ne wadhalika wannan kuma wadhalika wadhalika na'am وذلك بحفظهم عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نشروه وبثوه من الأحكام والسنن والآثار gano wannan da ya yi. da kuma martaban da suka samu abin da ta sa ya ce, saboda su daga sahabbai ne suka ji abin da sahabban sahabban manzon Allah suka baza suka wato ma nasharuhu abin da suka menene nasharuhu na'am suka yada wa bathauhu kaga nasharuhu wa bathauhu duka abu ɗaya ne ka yada abu ka bazata to duka yadawan ne ba min al-ahkami was-sunan wal-athar Wasa'iri ma قام به الصحابة من bihi min juhdin fi nashri dinillahi azza wa jalla da kuma sauran abinda da sahabban manzon Allah sallallahu suka yi min jahd min jahdin na kwazo fi nashri dinillahi azza wa jalla gurin ya da addinin Allah subhanahu wataala atqanu dhalika kullahu su tabi'ai sun kyautata gane wannan duka wa alimu kuma sun santa wa faqihu fihi kuma sun zama wato faqih wato masu fahimta a cikinta fakanu min al-islami wad-dini fakanu suka kasance min al-islami a cikin musuluncin nan wad-dini da addinin nan wa mura'ati amrillahi azza wa jalla da kula da umurnin Allah subhanahu wa ta'ala wa nahihi da hanin da yayi bi haythu wada'ahum Allah azza wa jalla wa nasahum a inda Allah madaukin sarki ya azasu idh yaqulu inda Allah subhanahu wataala yace wallazina tabauhum bi ihsanin radiyallahu anhum radu anhu da waɗanda suka bi su da kyautatawa Allah yadda da su su ma yadda da Allah kenan da yin haka ne suka samu wannan darajar yace da bibiyan da suka yi wa sahabbai da karatun da suka yi da fahimtar da suka yi da sauransu وقد ساق ابن أبي حاتم بسنده عن قتادته ibn abi hatim ya ruwaito da isnadinsa zuwa kan qatada annal murada bi qawlihi ta'ala abunda ake nufi da fadin Allah subhanahu wata'ala wal wallazina tabawun bi ihsanin yace attabi'una wannan fa tabi'ai ne ake nufi tabi'una yawa ngane wannan to wannan fa tafsir bi tanawu tanawu tafsir ne gurin wato ba asali akan wannan ba fassarar hakan ma za ta dauka zai yi ya zama haka yake nufi gane wannan ba وقد صاروا برضوان الله عز وجل لهم وجميل ما أثنى عليهم بالمنزلة التي نزههم الله بها عن أن يلحقهم مغمز أو تدركهم وصمة لتيقظهم وتحرزهم وتثبتهم ولأنهم البرة الأتقياء الذين ندبهم الله عز وجل لإثبات دينه وإقامة سنة سنته وسبله sun kasance da yardan Allah mabuwayi mai girma wato wa jamili ma asna alaihim da kuma kyawawan abubuwan da Allah ya yaba musu bil manzilatin lati nazzahahumullah a matakin da Allah madaukin sarki ya sarkaka su an an a kan wato ta isa gare su maghmazun wannan aibun ne al maghmazu wannan ashmawi ko wal hamzu wal lamzu aha wal ghamzu eh, ashmawi ne ko iziya ne daya daga cikin biyu nan shi ya kawo uku ne amma walhamzu alhamzu wal lamzu wal abath wannan Abdurrahman al-Akhdari ne aiko? Yawwa. Alhamzu, hammazin mashayin binamin. Mutum baya nan a aibanta shi, wannan alhamzu ne. Allamzu aibun bi wujudihi khifiyan. Allamzu. Irin mutum ko da ido su ce kai a nuna wani. Ai mai zagi da ashar. Irinta ne, allam abin nan, allamzu din. shi din akwai tabawa wannan in dai kana so ka bambanta tsakanin su bi amma duka amma aib aibantawan wanne. alhamzu aibanta mutum bayan idon shi allamzu yana nan amma ba da saninsa ba alghamzu kai ne ka taba wani ko ai suna yin haka to wannan shine amma duka menene ne aibanta mutum ne kaga tanawur ne amma asalatan asali aibantawa ne an yalhaqahum maghmazun wani aibi ta riske su aw tudrikahum wasmatu kaga wannan ikhtilaful ibara amma ittafaqa fil ma'na ne aw tudrikahum wasmatun mubarra'an an wasmatil alghazi wannan wani littafi ne rahbiya eh, rahbiya ne wasmatun aw tudrikahum wasmatun ita ma aibi ne amma wasmatun asali ita ma aibi ne ana aibanta mutum saboda a rage mai daraja aibun litanaqqusi qadri ash-shakhsi gane wannan ba kenan su dai mutum ba zai samu abin da zai aibanta su akai ba ba zai samu wani abin da mutum zai faɗi ya rage musu daraja ba Wata harruzihim, da kuma takasansan da suka yi wata tabbutihim, da kuma tabbacin wato sun zama masu tabbatarwa kafin su bayar da abin wali annahumul barara sune sarkaku sarkakku masu tsoron Allah alladhina humullah waɗanda Allah ya zaburar da su azza wa jalla li ithbati dinihi ga tabbatar da addininsa wa iqamati sunnatihi da kuma tsayar da sunnan manzon shi wa subulihi da kuma hanyoyinsa kaga wannan duka yana magana kan wa akan tabi'ai ne hmm. waɗannan duka siffofin su ne yake faɗi hmm. wali hada saboda waɗannan bayanan da aka yi ya rabu abi hatim da shi yana ganin kawai annahu la ma'ana ba wata ba wani abin da ake bukata lil ishtighal bit tamyiz bainahum ba ba wata amfani ko kuma ba bukata mai tsanani wadda mutum wato takai mutum ya shagaltu da bambanta tsakanin su ya ce wannan yana gaba wannan yana baya wannan mutumin kirki ya ce ga waɗannan mutanen nan ga sifofin su gane wannan ma hilman zila tare da wannan tare da waɗannan darajojin da muka fara ya ce ai ba bukatan mutum ya sai ya bambanta tsakanin su fala tajidu bainahum ba za ka samu a cikin su ba haka ne ba illa imaman mubarrizan ko dai wani limami malami fitacce muqaddaman fil fadli wal ilmi gurin ilimi da falala yana gaba gaba wa wa'yi sunani da kula da sunnonin manzon Allah wa ifbatiha wa luzumi tariqati da kuma lazantan tafarkin manzon Allah wa ihtibaiha da kuma rungumeta rahmatullahi wa maghfiratuhu alaihim ajma'ina Allah ya ji kansu ya rahamce su kuma ya gafarta musu su, haka ibn abi hatim ya ce walakin amma qauman wasu kuma afan walakinna qauman amma wasu mutane ashu fi asri tabi'in sun yi rayuwa a zamanin tabi'ai laiso min hadhihi almanzila ba su ba su cikin wannan darajar da aka fada li'annahum fi ghairi hali akthar at-tabi'in min min al li'annahum sabida su fi ghairi hali akthar at-tabi'in wato ba su fi ghairi ga kuma baya hali akthar at-tabi'in yanayin mafiya yawan tabi'ai min alfiqh in kai maganan fiqh da ilimi da hadda da kula da abin da suka ji da kuma tabbatarwa kafin su bayar su koma bayan wadancan ne koma bayan da yawa daga cikin tabi'an ba haula'i waɗannan alhaku an fusahun bittabi'in sun isar da kansu ga tabi'ai wadalla su ha bainahum sai suka yi tadlisi tadlisi ba a isnadi ba yake nibi Kaman sun boye aibin su ne sun shiga cikin gayya wadda sun sha bamban da su gane wannan ba walakinnahum na kullal an anhum amma fa su fa sun yi nisa da waɗannan nan, albaunu bainahum shasi'un fi darajati wal manzila to kaga anan sai kai maka question ba kafin ka ji maganan shi na gaba kaga shi ce tabi ai ga sifofin amma kuma ka ji abin da ya faɗa kai me za ka yi tunani kana kai tunanin da za ka yi ita ce to yaya zan yi in san waɗannan mutane da dai kuwa ko yawwa ai shi shine tambaya as-su'alu alladhi yatrahu nafsahu kenan shine ibn abi hawa yaqul ibn abi hatim innahu qad dhakara halamicha ah, waɗannan na bayyana yanayin su fa wa awsafahum da siffofinsu? su ma'aniyahum da ma'anoninsu kenan ma'anonin abin da aka faɗa a kansu da sauransu fi mawadi an mukhtalifa a gurare daban-daban min kitab a littafi na aljarh wa ta'dil wa aktafa bi dhalika sai ya wadatu da wannan falam yadhkur awsafahum bai bayyana siffofinsu ba wa huwa wa huwa yubayyinu maratib ruwat al-ruwat al-athar alhali yana bayyana maratib na masu riwayan hadisi kenan su waɗanda suna da matsala a cikin tabi'ai ya ce in ya zo kan kowane ɗaya daga cikinsu wadda shi ya sani zai sayi maka bayani ya ce wannan ga yanayin shi baya cikinsu shi a cikinsu ne zatan amma baya cikinsu sifatan gane wannan ba? yawwa ثم خلف التابعين na ما magane ba. fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u salata khalafa at-tabi'ina atba'uhum khalafa at-tabi'ina atba'uhum masu biye da tabi'ai sun bi bayansu sun maye musu gurbi kenan ba su suka tafi sai su suka zo wa hum ala maratib arba to ba ibn abi hatim ya ce su waɗannan su ma maratib guda hudu ne su wane ne ɗin atibawar tabi'in kenan ko maratib guda hudu ne me yasa kaga kenan kai kace me yasa sai ce maka ah, waɗancan wa sahabbai waɗannan fa sahabban sahabbai ne tabi'ai to ba tashin hankali kawai nan sahabbai nan tabi'ai a nan ne zai sai ya yi bayani ya yi sharhi ya ce maka wannan mutumin kirki da sauransu in ka ce yasa zai ce maka to ya waɗancan irin waɗannan babu a cikinsu su waɗannan su ne akwai cakuduwa da yawa a cikinsu almartabatul ula martaba na farko fi halhufar a cikinsu akwai hafizai alwari'una masu santsini ba almutqinuna masu kyautata abin da suka ji aljahabidatu aljahabidatu aljahabidatun naqiduna kenan wasu wato darajoji na sama-sama kuma masu iya bambance tsakanin abin da yake da kyau da mara kyau annaqiduna lil hadithi ne annaqidu na na yawwa annaqidu masu canji ba yauwa masu irga kudi me yasa ana siffanta waɗannan da wannan sifa na naƙid ɗin saboda wancan yana irgawa sai ya yi sensin kudi jabu a ciki ya gane ba to waɗannan ma saboda wannan munasaban ne ake ake siffanta su da naƙid ɗin nuqad ɗin wa samma ibn abi hatim ibn abi hatim ibn abi hatim ya kira ahla hadhihi martaba martaba wato mutane wannan martaba na farko bi ahli tazkiya wa ta'dili wal jarh wato mutane masu sarkaka mutane ahli taskiyan nan ai allazina yuzakkuna wat ta'dil da kuma addalawa wal jarh wa kullu wahidin kowane daya min haula'i yuhtaju bi hadithihi ana kafa hujja da sa wa yu'tamadu ala jarhihi wa ta'dilihi kuma ana dogaro da jarh da ta'dil din da yayi wa kalamihi da maganan da yayi fi rijal wannan zikrul khas ba'da al'am ne firijali rijali wa qad khassa haula'i ar-rijal bi hadhihi al-fadila yace waɗannan mutanen an kebance su da wannan falalan wa ruziqahumul ma'rifatu wa razaqahumul ma'rifata fi kulli dahrin wa zaman a kowane zamani an arzita su da sanin waɗannan abubuwa wa ba da martabatil jahabida ta'ti martabatun taliha bayan martaba na waɗannan manya-manyan martaban da take ba biye da nasu za ta zo yanzu mun gane na farkon ba nan dama ai yanzu abinda muke karanta juyin juya hali ne kaga farko ibnu abi hatim shine ya tara yanzu na shi ne sai ka maka na ibnu salah da sauransu har ya dira kan sahawi kaga dimo kana tafiya alfazin tana karuwa saboda wannan yazo sai ya yi lalibai ya yi lalibai ya samu wasu sai ya kara ya samu wasu sai ya kara to waɗannan da ake aje su a martaba na farko din to waɗannan a cikinsu ne za ka saka gane wannan sannan shi ne ma na ce martabatu ahlil adala martaba na adalai ma'abota adalci kenan kaga wato in ba ku manta ba a farko ce martabatu ahli tazkiya can wata dili amma nan fa martabatu ahli adala ce adalai kenan wa ahlu hadhihi martaba mutane wannan darajar lahum sifatun muayyana suna da siffofi ayyanannu wahiya an yakunu udulan su kasance adalai fi anfusihim a karan kansu mutasabbitina fi riwayatihim masu bincike da tabbatarwa a cikin riwayan da suke yi na fi naqlihim kuma masu gaskiya a nakalto da suke na hadisi na fi dinihim masu sansani a addinin su hafizina li hadithihim masu kula da hadisin su mutqinina fi hadal hifzi masu kyautata wannan haddan da suke yi wa ahlu hadhihi almartaba wadannan mutanen da suke wannan martaban yuhtaju bi hadithihim ana kama hujja da hadisin su wa mahallu thiqati fi anfusihim ma mahallu thiqa mahalli na, na aminci fi anfusihim a karan kansu ne gane wannan aha kaga wannan an ka duba kaman mutane ne duka zaka ce mutanen kirki ne to wannan waye fi wani bayan da ka tantance ka karanta tarihi ne ka ce waɗannan fa duk mutanen kirki amma fa wani ya fi wani wane fa ya fi wani yanzu bukhari da muslim misali in ka doka littattafansu hmm? ta shajara samun fil bukhari wa muslimin filayya to a ga kado bukhari kado muslim dukansu biyu hadisai ne sahihai karbabbu ne littattafan amma mai za a ce maka gurin inganci Bukhari ya fi gurin tartibi muslim ya fi wannan me yasa aka tantance aka yi wannan magana saboda an hada su guri ɗaya ne a yi an ka raba su fa mai zaman kanshi ne za ka ɗauka kawai ka yaki da ita ba to wannan shi ne abin aka yi a nan gane wannan ba yawwa ثم تأتي مرتبة أخرى تلي المرتبة السابقة سي وتمرتبة ذات زو da بيدنا biyun. وقد وصف ابن أبي حاتم الراوي الراوي فيها سيصفا تما رواية أولا جيرين بأن يكون صدوقا في روايته ورعا في دينه ثبتا إلا أنه يهم أحيانا أجي wannan shi ma amintacce ne mutumin gaskiya ne yana ruwayan hadisi mai gaskiya da sauransu amma wani lokaci yana da ɗan wahame. kenan kuskure yana ɗan shiga ما da yace wa hadha alwahmu fi ba'd alahyani huwa alladhi akharahum an almartabati as-sabiqa yace wannan wahamin da ake fadi ita ce fata dan jasu baya daga martaba na farkon nan illa annahum mithluha min haythu al-ihtijaj bi hadithihim amma an kazo kan kafa hujja da hadisan su da na bayan su duk ne ba. iz alwahmu iz abinda yasa alwahmu wahami alqalilu kadan huna la yadurru ba za ta cutar ba la wahami in ta zama tana da karanci sosai dama kullu bane adam khata ne to khata din in ya yawaita anan ne za ta zama masala amma in tana da karanci ba abin da za ta yi malan yace amma idza ghalaba al-wahmu wal khata was sahwu wal ghalatu sidq wal wara'i fi rawi fa innahu yata'akhkharu ila martabatin arna mimma sabaqa كنت لا ربنا؟ نعم wato wahami da kuskure da mantuwa in sun yawaita tare da samun shi mai gaskiya mai sansani a riwayan da yake yi to wannan fa zai ja baya dole ba zai kai mutanen da aka ambata ka gabanin wannan ba wannan yace wahiyal martabatur rabi'a ita ce martaba na kudu wa ahlu hadhihi al martaba la yuhtaju bi hadithihim fil halal wal haram waɗannan mutanen ba a kafa hujja hadisi da hadisin su inda ana maganan halal da haram me yasa liwujudil ghaflati fihim saboda samun sakarci tare da su walakin amma yuktabu hadithuhum fi at-targhib wa tarhib wa az-zuhd wal adab kaji targhib kake yi tarhib kake yi zuhud ne kake magana adab ne kake magana to sai ka ruwaito ta tare da bayyanawa karka zama mudallisi kai ma hmm? in karka zama mudallisi ka ruwaito hadisi ka san a ciki akwai wani mutum sadokun yukhti'u sai kai shiru to kai ma mudallisi ne da ce kai ma an mayar da kai irin wancan zamanin sai ce wane ya eh, koyi hankali da shi gane wannan yawwa to kaga irin waɗannan mutane su ne wadda ba za ka karɓi hadisinsu ba sai ta dace da na wasu gane ba wa yatadhihu lana za ta bayyana gare mu annabna abi hatimin fil maratib thalath al-akhira a maratib uku na karshen nan muta'assirun bi Abdurrahman ibn Mahdi ya ta'asirantu da Abdurrahman ibn Mahdi fa yace in ka bibi jerin da yayi kuma in ka je ka duba maganar da Abdurrahman ibn Mahdi yayi to fa kamar ya yayi koyon sa ne yace shi Abdurrahman ibn Mahdi wanda ya rasu hijira na da 198 alladhi qala wanda yace ahfazu 'an ar-rajul al-hafiz al-mutqini حقني با فهذا لا يختلف فيه وآخر يهم والغالب على حديثه الصحة فهذا لا يترك حديثه لو ترك حديث مثل هذا لذهب حديث الناس وآخر يهم والغالب على حديثه الوهم فهذا يترك حديثه يعني لا يحتج بحديثه نعم انت أحفظوا عن الرجل الحافظ المتقن يجي عندي متنيات وما يهدى وما يكوت تاوى تواننزام كربا حديث سكي سيئ زن كربا fa la yukhtalafu fihi kuma wannan ba a sabani a kansa wa akharu yahimu wani kuma wani lokaci yana dan kuskure kuna tuna abin da ya fada maratib na dazu wal ghalibu ala hadithi sihha mafiya yawan lokuta ma hadisansa ingantattu ne fa la yutraku hadithu wannan ba zai bar hadisin sa ba law turika hadithu mithli hada irin wannan mutumin da an bar hadisin sa la dhahaba hadithun nas mafiya yawan hadisai ma za su tafi yace saboda a cikin mutane masu ƙarfin hadda suna da yawa ne ƙillatun ƙalila. haka ne ba mm, ka shuratil zuwa. fi duril aswadi kamar mutum ne ya furfura in ka yi furfura bakin da farin wanne ya fi yawa a ba kai dai ka fari ya fi yawa baki ta fi yawa dai ko baki ta fi yawa mutum ya fara furfura ɗaiɗai ai ko to masu hadda irin su buhari da shafi da imam ahmad daidaiku ne ba su da yawa a cikin gayyan in ka tara ba su da yawa To inda ka ce su ne zalla zaka karba hadisin su to kana da aiki malam ya ce shi ne abdurrahman ibn mahdi ce wa akharu yahimu kashi wani kuma yana kuskure wal ghalibu ala hadithihi al waham mafi yawan lokuta hadisinsa zaka same ta da kuskure fa hadha yatraku hadithuhu wannan za a karba hadisinsa ai la yuhtaju bi hadisi kenan ba a kafa hujja da hadisinsa an gane wannan amma martabatul khamisa martaba na biyar fahumul ladina laysu min ahli sidq wal amana sune mutane da ba su cikin masu gaskiya kuma ba su da amana ومن قد ظهر للنقاد العلماء ومن قد ظهر للنقاد العلماء بالرجال أولي المعرفة منهم الكذب wa man qad zahara lin nuqadi minhum al-kadhib haka ne ba wa hum alladhina laysu min ahli as wal amana wa man qad zahara lin nuqadi minhum al-kadhib wa man qad wanda qad zahara ya bayyana lin nuqadi ga malamai minhum a cikin al-kadhib ƙarya ta bayyana kenan wannan jumla ya taradiya ne na bayan kenan wadanda ba su da amana ba su da gaskiya su wane ne su ne wadanda malamai sun gano suna yin ƙarya al'ulama'u bin rijali ulil ma'arifa annukadin ne ya fassara linnukari su wani annukadin ce al'ulama'u al'ulama wannan shikaya ne ya yi malamai bin rijali masu sanayya da mazaje ulil ma'arifa ma'abota ilimi akan ilmin rijal kenan jar da tadil din mala ya ce walai saha ula min tabi'it tabi'ina fi ra'ayi ibn abi hatim ibn abi a gurin shi waɗannan ba sa cikin atba'ut tabi'ina ka fa ka zamani da su eh sai ce a'a ka zamani da sama baka cikin su me yasa lima fihi min hadhihi sifati almadhmuma sabida sifofin da take tare da su miyagun sifofi allati la yuqbi muttasifiha an yanala hadha sharaf wadda bata dace da wanda ya siffantu da ita yana samu wannan darajar ba wannan bari mu baga misali munafiki cikin musulmai za ce wannan munafiki ba wannan zindishi kuke sha ko ya magana ku ce wani ne ya fada eh to ku hankali fa ba zamani ko daya ba a masallaci da kuke sallama eh to irin ta ne shi bin bi hatin mai ke nufi sun hada zamani ya ce amma wadanna eh ba su a cikin atbawat tabina saboda miyagun halaye da sifofi da take tare da su bata dace ma a ce waɗannan masu riwayan hadisi ba kenan gurin shi wa ma hum wa ma hum an fi sahun bihin kawai sun sun wato sun hada kansu da su ne al ilsaqu din ƙatu, gam fi sahun. sun manna kawunansu bihin da su su ha hun kawai sun saka kawunansu a cikinsu tare da boye aibinsu ba wa min ajiye hada saboda wannan yutraku hadithuhum za a bar hadisunsu su wa tutrahu riwayatuhum za a je za a wasi da riwayoyinsu wa tasqutu za ta fadi wa la yashtaghalu bihim ba za a shakaltu da su ba to anan ne zaka gane inda yace fa hadha yutraku hadithuhu ay la yaftaju bihi na dazu da wannan kenan akwai bambanci saboda wancan kila akwai inda zaka so ka karba hadisin shi ko yin ta'addud da wani abu wato a bambanta tsakanin mutumin da hadali ne mutumin kirki ne amma yana da kuskure to wannan kaga ta ya sha bambam da wanda shi dama makaryaci ne da wani abu gane wannan ba wa qad tanawala ibn abi hatim haka ne ba wa qad tanawala ibn abi hatim ibn abi hatim ibn abi hatim yayi bayani darajatin aw maratiba darajoji ko kuma maratib na ruwatil athari masu riwayan hadisi ala wajhin akhar ta wata fuska daban wa huwa ita ce ma tadullu alaihi al-alfaz ita ce abinda lafzan take nuni gare su allati yutliquha al-a'immatu an-nuqad alaihi wadda manyan malamai suke itlaqi akan wadannan masu riwayan kaga sifofin da ya fada maratib da yayi su malaman za su ga yanayin mutumin sai su yi amfani da wata kalma cikin kalmomin da suke amfani da ita to kenan ibn abi hatim <coughs> bayan da ya yi bayani akan maratib din sai ya zo kowane martaba akwai lafazin mutum ya dace da wannan martaba akwai lafazin da za a yi amfani akwai lafazin da zai yi amfani da ita kenan in ya faɗi lafazin sai ka san wannan yana martaba kaza in ya faɗi lafazin sai ka san wannan yana martaba kaza mun gane wannan to wannan maganan ka gane ta ba hmm? yauwa saboda su ne fiqhum jarhu da taɗil din to وقد تناول ابن أبي حاتم درجات أو مراتب رواة الآثار على وجه آخر وهو ما تدل عليه الألفاظ التي يطلقها الأئمة النقاد عليهم لبيان حالتهم تكون بيّن ينئنس من حيث الجرح والتعديل عند وتتفنن جرح التعديل shi ya ce min haithul jarhi wa ta'dili ba mun gode mun ce min haithul jarhi wa ta'dilu haka ne ba ayya ibn malik guzu wa alzamu idafatan ila wa alzamu idha idafatan ila yau haifu ya meya akwai inda ya bayani akan haifu wannan za ka yi zafa ga jumla na af'al haka ne ba wal jumlatu jumla fi'liya ko jumla sunna fi ma'al jarin bi idafatu haifu ilaiha qawlu ka ba da hasbu awwalu gane wannan na'am faqad la hadab abi hatim ibn abi hatim ya yi la'akari yaga anna da al-a'immati wasu malaman ikhtaru alfazan lil hukm ala rawin sun zabi wasu lafuza gurin hukunta ga mawaga wani mai riwaya wa yarfuduna an tutlaqa ala akhar kuma sun ƙi wani lafazin a faɗe ta ga wani wata jama'a mun ji wannan magana kenan ce wasu malamai akwai wasu kalmomin da suke amfani da su gurin fada yanayin mutum kun wannan kuma ba sa so ka faɗi wannan kalman akan wani wadda shi martaban shi ba irin wannan mutumin ba mun ji wannan da kyau to li'annahu a'la aw adna minhu manzila saboda wannan da kake so ka faɗa wannan kalman akan shi wadda ka ji ta a can saboda wannan zai zo zai iya zama yana sama da shi ko kasa da shi to in ka ɗauki wancan lafazin a ka san da mata ga wannan kenan mai kai barna in gane wannan ba kenan lafazin da suke faɗi ma kamar an yi programming nasu ne لأنه أعلى وأرنا منه منزلة فقد سأل رجل عبد الرحمن بن مهدي وأن سبيل يتي وني متن يتم عبد الرحمن بن مهدي عن راو أكن وني مي رواية يكنى أبا خلدة أنا alkunya da دا أبا خلدة سأله يتم بشي هل كان ثقة wala eh aba khaldar nan amantacce ne fa qala lahu ibn mali yace kana saduqan a mai gaskiya dai wa kana ma'munun yana da amana athiqatu sufyan wa shuba eh siqa ana nufin su sufyan da shuba ne to a nan ma akwai wani uslubin da su malaman suke nufi kaga wannan an kaji kamar sai ka ce wannan eh, oke, ba fika bane ko haka ne ba wani lokaci a irin wannan maganan abin da suke nufi ka kake nufi eh, ai fika martaba na sama sama su sufiyan da shu bane wannan bai kai su ba akwai haka ma suna suna nufin haka ma saboda haka an kana wato duba maganganun su sai kai hankali ba eh. na'am ويعقب ابن أبي حاتم على هذه الرواية مستنبطا منهج النقاد في ذلك ابن أبي حاتم باين ونن ويعقب ابن أبي حاتم ابن أبي حاتم باين ونن ينا مغانا أكن ودن مغانغرون دا أكي أكني با على هذه الرواية أوان أكن ون الرواية نينزون مستنبطا منهج النقاد الهالي مي استنباطي منهجنا معلمان kenan riwaya na abdurrahman ibn mahdi na yanzu nan ibn abi hatim ya ɗauko ta har istinbati na manhaji na yi yayi akan wannan magana kaji ba hmm? magana da abdurrahman ibn mahdi yayi ba hadisi bane ba ba eh akan jarh da ta'dil ba to yana wato yayi amfani da wannan magana na yanzu sai yayi istinbati yace okay kenan malaman in sun fadi kaza kenan za mu iya gano kaza a cikin ta. saboda ga abin da ibn mahdi ya faɗa faƙad akhbara ya ba da labari annan naqilata lil athari haka ne ba annan naqilata lil wato dai wannan naqilan nan ban sani ba ko dai mubalaka kun san dai ana tani saboda mubalaka ko ana ta'nif na siga saboda mubalagha alimun alimun allamun allamatun at-tanith lil mubalaghati ne gane wannan ba an-naqilatu yace lil athar to mu ce da faqad akhbara ya bada labari anan naqilata lil athar masu riwayan hadisai wal maqbulin da kuma waɗanda za a wato karbabbu ala manazila manazila darajoji ne daban-daban wa anna ahlal manzilati al a'la as-siqat manzila na sama-saman nan amintattun ne wa anna ahlal manzilati thaniya ahlus sidq wal amana manzila wanda take bayan su sune masu gaskiya da kuma amana la hadabun abi hatim min dalika ibn abi hatim yayi la'akari da wannan fatatabba al alfaz yabi bi lafza allati yutliquha an-nuqad wadanda su malaman suke itlaqi al ruwati ga masu riwaya wa dalalatiha da kuma abubuwan da maganganun suke nufi bayyana. lahu sai ta bayyana gare shi ha laysat ala darajatin wahida yace sai ya gano cewa maganganun sunan fa ba a daraja ɗaya suke ba wa inna ma hiya ala darajatin shatta darajoji daban-daban ne wa zakara minha ma tawassala ilayhi min tatabbu'ihi wa mulahadatihi sai ya ambata me ya samu bayan da ya bibiyi maganganun su kenan wa zakara sai ya ambata ha a cikin maganganun nan ma tawassala ilayhi abin da ya samu min tatabbu'ihi da bibiyan da yi umula hafatihi da la'akarin kenan outcome din ne ya fada bayan da ya karanta maganganunsu. to maratib jarh wa yayin da bani abi hatim maratib na jarh da ta'dil gurin shi abdurrahman ibn abi hatim maratibul ta'dil farko martaba na ta'dil fa maratibul yayin da bani abi hatim a gurin sahiya martaba na farko wanda za ce fiqatun ko mutqinun sabtun ko kuma wanda aka siffanta shi da wannan siffan to za a kafa hujja da hadisinsa kun ji wannan na biyu in sun cewa mai riwaya sadukun ko kuma mahilluhu sidqu ko kuma la ba'sa to wanda aka faɗi wannan a kansa za a rubuta abin da ya ruwaito sai a yi nazari a kanta haka ne ba kenan ma'anan wannan shi wannan in ya kasance ba mai sabawa waɗanda suke sama da shi za a karɓi hadisinsa in ya kasance kuma bayan haka fa to ba za a karba ba inda ya gudun kafa hujja Muhalifin laifin lifiqati kenan wato kuna jin kuna bin abin da nake fada ko yawwa sannan na uku an an ce shaikhun ko to wanda an ce mashi shaikhun hadisinsa zai kasance cikin martaba na biyu za a rubuta hadisin kuma a yi nazari a kanta sai ka yi dirasa na isnadin kun sai kaga hadisin nan karbabbe ko ba karbabbe ba sannan martaba na hudu in sun ce salihul hadithi to wannan martaban mutane wannan martaban za a rubuta hadisin su saboda a i'tibari da ita kenan abin da yake nufi yunzaru hal rawa hadith zalika rawi thiqatun aw la sai ka je ka bincika shin akwai wani wanda ya ruwaito irin wannan hadisin wani amintacce ko babu gane wannan in an samu wannan in an samu wani amintacce to za a kuma wancan sai wannan ya zama lili a tebari kaga irinta ne ai wanda ya zama na fiƙatun za a cire ta a usul wannan irin su sai a cire mustashhad da mutaba'at to kaga irin waɗannan mutanen sifofin irin su misali in ka same su cikin bukhari ko cikin muslim a isnadi in ka same ta a wani guri ba su yadda ka cewa wanda ka samu a wani guri a cikin ta irin wannan akwai Wadda shi buhari ko muslim ya ce da istishhad da ba aka ce ala shartul buhari ko muslim ba su yadda ba saboda shi a can ma ba a usul ya cire ba istishhad da ba ne ya cire mun je wannan maganar da kyau kuwa to to malam yace hadihi hiya maratibul udul wannan shine martaba na adalai kuma yadda kawahiyya kamanul ahad kamar yadda muke gani la yujadu min bainiha man yuhtaju bi hadithihi illa martabatan wahida ba ba wanda za a karba za a dauka hadisin sa ai aiki da ita kai tsaye ba tare da bincike ba ita sai dai martaba na farko kawai amma sauran fa za a karba hadisin su saboda ai i'tibari ne mun wannan jama'a kenan sauran in ka samu hadisin su a dirasa na isnadi ka samu wani an yi mishi itlaqin wannan lafazin sai ka je ka nemo wata hanya daban ka samu abin da za ta mara maka baya in wannan ba sannan maratib na jarh din maratib na jarh a gurinsa kuma na farko hiya taqtaribu min al-martabati al-akhira min maratib al kaga martaba na udul na karshe da martaba na jarh da na farko suna kusa da juna sosai yace idh utliqa ala rawi wasfu alayyin al saboda a yayin da aka iya talaƙi na wasf na layin hadisi wannan irin wannan mutumin za a rubuta hadisin shi a yi la'akari da ita kenan in an yi binciken to za a yi i'tibari da hadisinsa aka kaga wannan da na na na karshen nan aka kaf kusan abu ɗaya ne martaba na biyu in sun ce mai riwaya laisa bi qawiyin aga wannan tamkar da wanda ya gabace shi ba hadithu wa itibaran za a rubuta hadisin saboda a iya itibari da ita wato fa in kaga lafazin kaga ya ce maka da shi da na bayan shi gurin dauka hadisinsu da saura duk daya ne yaya martabansu take Ya yi maka bayani da zuwan baku manta ba in ka manta a can a nan to martaba na biyu da na farko mai bambanci su tafi cin ka gani yanzu wanda muka karanta ai ya gaya maka sifofin da abin da ya sa ya bambanta tsakaninsu yawwa sannan martaba na uku in sun ce mai riwaya daiful hadithi wannan la yutrafu hadithu bal yutabaru bihi shi ma dai da'af nashi ba shadid bane kenan sai ai binciken an samu wata hanya daban sai a hada su su zama abu daya kenan sai su zama za su mara juna baya sai a kafa hujja da su sannan martaba na hudu in sun ce mai riwaya matrukul hadifi ko kuma zahibul hadifi ko kuma kazzabun wato mutanen da suke wannan martaban saqitul hadifi la yuktabu hadifin wannan hadifin sun ba za ta yi maka amfani ba ko ta kusa ko ta nesa in ka samu wata ma a wani guri ma wannan kar ma ka ce akwai kenan jama'a kun gane wannan da kyau wato kai ne kana da hanyoyi uku sai ka zo ka tarar da wannan to gashi fa na hudu babu wannan ba na hudu bane wannan babu mun ji wannan da kyau karka karkace hadisan hanyar shi hudu ne uku ne to wallahi almusta'an to مالا يجي من المفيد أن نتناول ترتيب الألفاظ عند بعض الأئمة الذين ألفوا في أصول علم yana يعني أنا كتشين أبن أنا da amfani. mu yi magana akan jeran tan lafuzan da wasu malaman da suka wallafa akan ilimin hadisi wato jerin da suka yi ya kamata mu dubi a kansu yake saboda li'annahum naqalu tartib ibn abi hatim saboda akwai waɗanda suka yi wa tartib na ibn abi hatim din naqali wa addalu fihi sun yi ta'dil na wasu kenan lafazin wato sun buga sun tarwada na wasu sun akkota sun kaita wani guri wasu kuma sun yi mata ƙare-ƙare fakanatil maratib indahum aksara adadan min maratib to jerin da su suka yi tafi yawa akan jerin da ibnu abi hatim yayi li'annahum naqalu tartib afwan wa hada ja'alahum yad'una maratib ibn abi hatim fi ghairi tartibin biha shi yasa zaka za su jeri za su saka maratib da ibnu abi hatim yayi lafuzan koma bayan guraren da shi ya saka zaka wani zai kawo lafazin da ibn abi hatim misali ya kawo ta na hudu sai shi ya doka kai ta na uku gane wannan saboda kaga wato yadda suka yi viewing na abin ne za ta sha bamban gane wannan ba yawwa وهذا جعلهم يضعون مراتب ابن أبي حاتم في غير ترتيب بها فجعلوا المرتبة الأولى عنده ثانية أو ثالثة وهكذا sai suka sanya martaba ta farko a gurinsa haka ne ba fajal martabata al'ula indahu thaniya sun sanya ta ta zama na biyu ko kuma na uku to a haka suka tafi to bari mu sai nan tarasin mu na gaba an mun zo sai mu tashi kan wa qabla an nadhkura al-a'immata adafu wannan ita ta zama darasin mu na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk